المتقين من عدوان إلى على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد Draga braći, poštovane sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Najpun zahvala Allah subhanahu wa ta'ala i salavata na Muhammeda sallallahu alaihi sallam, na sve njegove ashaave i njegovu čistu i časnu porodicu, mi ćemo za Allahovu pomoć nastaviti da govorimo o Allahu subhanahu wa ta'ala onako kako u Allaha subhanahu wa ta'ala vjeruje ahlu sunna wal jama'a onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala sebi ljudima predstavio onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala sebe ljudima opisao a Allah subhanahu wa ta'ala je sebe predstavio i opisao u Allahovoj knjizi i predstavio se ljudima Allah subhanahu wa ta'ala i opisao kroz sunet Muhammeda sallallahu alaihi sallam zapravo Allahov poslanik Muhammed sallallahu je došao sa najboljom objavom, najboljom knjigom koju je Allah subhanahu kada ikada objavio. Allahu poslanik Muhammed sallallahu je došao sa najboljim šerijatom i najboljim i savršenim propisima koje je Allah subhanahu i jednom umetu propisao. Muhammed sallallahu sallam je došao sa milošću kojom Allah subhanahu ta'ala nije poslao nijednog poslanika prije toga. Pa kaže Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala da Muhammed sallallahu alaihi wasallam je najdetaljnije svom umetu opisao i džennet, i džehennet, i vjeru, i šerijat, i kader, i Allaha subhanahu wa ta'ala. Da je Allah subhanahu wa ta'ala ovom umetu najviše dao i najviše objavio i najviše detalja o svemu i o džennetu i o džehennemu i o kaburu i o životu i o smrti i o proživljenju o svemu najviše detalja i najdetaljnije je Allah subhanahu wa ta'ala ujavio komet Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i ovaj umet je počešćen da se Allah subhanahu wa ta'ala ovom umetu da tako predstavio najdetaljnije i najpreciznije. Pa pored toga vidjeli ste i sami ste bili svjedoci tako da ovo što govorimo o Allahu subhanahu wa ta'ala ovdje i o Allahovim imenima, baš ima velike potrebe, jel tako? Da ima ljudi, da ima veliki broj ljudi, jel tako? Da su već sad, pruža se prilika i da javno velike mase, jel tako? Mase ljudi zavode i pogrešno usmjeravaju u pogledu samog vjerovanja u Allaha subhanahu wa I ovdje se radi o velikim razlikama, o velikim zabudama je tako? Mi kad gledamo e, značnu islamsku zajednicu, I njihov maturidijski mezljeb, je tako, u vjerovanju. A to je ono vjerovanje koje je iznio, je tako, Džeko, neki Džeko. Aha, on što je iznio, znači, na, javno na televiziji u onoj emisiji, e, oporuka ili je poruka. Pa tako, pa govori da, da onaj ko kaže da je Allah subhanahu wa ta'ala iznad da i ko pita, tako, i odredi mjesto Allah subhanahu ta'ala, odnosno kaže da je Allah subhanahu ta'ala iznad arša, ili ko da je Allah, gdje je Allah subhanahu ta'ala izašao iz vjere, pa tako? A Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem poznatom hadisu sahabi dovodi svoju robinju i pita Allahu poslanika sallallahu alejhi ve želi da je oslobodi, pa pita Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem gdje je Allah? Pa kaže, ako pitaš gdje je Allah, izašao se iz vjere. Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam, robinju pita gdje je Allah. Zašto? Zato što jednostavno ljudi sebi daju pravo, je tako, da tumače, da uh, izokreću značenja, da tako, malo prije smo sa, sa nekom braćom govorili, u sedam ajeta Allah subhanahu wa u Kur'anu doslovno, u sedam ajeta doslovno kaže Ar-Rahmanu ala l'arši steva milostivi se uzdigao iznad Arša. Milostivi se uzdigao iz Arša. Pored tih sedam ajeta je Allah subhanahu doslovno nepobitno tako, direktno nas podučava da se on uzdigao iz arša, tako, pored tih ajeta brojni su drugi ajeti gdje Allah subhanahu ta'ala govori da je on na nebesima. E amin tu fi Jeste vi sigurni od onoga koji je na nebesima? Vohu al fevka On je podčinio svoje i on je iznad njih. Pa tako, Allah subhanahu ta'ala na brojne načine na brojne načine, to su desetine ajeta koje upućuju na uzvišenost Allah subhanahu ta'ala i da je on iznad. Da je on iznad ovi, jel tako, koji su uposlili svoj razum, svoj kratki razum, uposlili, jel tako, razum koji ne može spoznat osim onoga što mu je na dohvat ruke. Čovjek može da spozna ono što, što može da vidi, jel tako, sa čim ima iskustva, jel tako. Međutim, ne može obuhvatiti svojim razumom biće Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što ga nikad nije vidio. Tako, niti niti može nešto slično tome biti da, da ga vidi. Allah je jedan, to smo naučili, tako? Prema tome, ljudsko iskustvo je toliko malo, skučeno, vrlo ograničeno, da mu ne dozvoljava čovjeku, ni jednom čovjeku, ljudsko iskustvo i znanje ne dozvoljava da dopredu do, do Allaha do samog bića Allaha odnosno do njegove kakvoće. Pa kad ne znaš kakav je Allah, kako možeš negirati da se Allah s.w.t. nije uzdigao iznad arša i nije iznad arša? Kako možeš negirati, a Allah objavio da jest? Pametni oni od Allaha bolje znaju gdje je Allah. Allah objavio da jest, da se uzdigao iznad arša, jel tako da je na nebesima, da je iznad svojih rogova, jel tako oni kažu nije. Na osnovu čega? Na osnovu svojih pametanja. I onda kažu, pa dobro, kako prevodite onda ove, ove riječi Allahove? Ar-Rahman ala arši kažu, kaže, e, mi ne kažemo da se uzdigamo, nego kažemo Ar-Rahman ala arši pa tako, Milostivi je zavladao aršom, to jest svemirom. I onda što to znači? Da milostivi prije toga nije aršom vladao. Pa dobro, ko je onda vladao svemirom prije nego je i zavladao? A ova riječ iz teula znači ovladati nečim u borbi s nekim. Znači, zavladati. Pazite, arapski jezik je vrlo, vrlo precizan. I ovo što su oni rekli da je milostivi zavladao, to ne znači da tu nije bilo nikog pa je on ovladao svemirom, ne? nego to u arapskom jeziku znači da je u borbi s nekim, u nadmetanju s nekim on ovladao. Allah subhanahu tada stvorio i arši, i nebesa i zemlju, sve stvorio. Ko tu ima vlast i s kim tu Allah subhanahu tada ima oko vlasti da se nadmeće? Pa jel vidite kako ružno govore o Allahu? I to njihov, ružno govor, njihov ružan govor o Allahu doveo ih je do onog stepena na kojem jesu na kojem sad jesu. Nema nikoga vraćo, dobro zapamtite, nema nikoga vraćo od novotara, nema nikoga ko pogrešno vjeruje Allaha subhanahu da može u njega srčano, istinski i zdravo, sa potpunim i hlasom, čistim ubjeđenjem, čvrstim ubjeđenjem u Allaha vjerovat i Allahu biti do kraja iskreno pokoran. Zato ćete vidjeti da svi novatari su ogrezli u grijesima, u nepokornosti Allaha subhanahu wa u ljenosti, u ibadetu Allaha subhanahu wa a da su vrijedni i da se žrtvuju u nekim proslavama i festama koje su sami iznesli. Nećeš vidjeti da su novatari jel tako, srčani u ibadetima koje je Allah propisao. Zašto? Zato što ne vjeruju Allaha kako treba. Pa dolazimo do ove rečenice, ne vjeruju u Allaha kako treba. Braćo, znači ovo je najozbiljnija stvar. Stup, temelj ove vjere, svega je šta vjerovanje u Allaha, a oni ne vjeruju u Allaha kako treba. Pa kako će im onda ono poslije od vjere biti kako treba? Ako u Allaha ne vjeruje kako treba, kako je Allah naredio da se u njeg vjeruje, kako je Allah objavio da se u njeg vjeruje, ako u Allaha ne vjeruje kako treba, kako će im poslije ostatak vjere biti kako treba? Dakle, ibret. I meni ovo dobro došlo, znači, dobro došlo da još jednom potvrdim smisao zašto ovako dugo i zašto smo možda tri ili četiri uh, ovdje, tri ili četiri večeri ostali pa govorili o Allahu subhanahu samo o jednom njegovom imenu, o ar rahman mhm. milosti, pa govorili o tragovima njegove milosti, pa o, o tome, znači, šta znači ta njegova milost. Pa smo spomenuli da neki osporavaju da je Allah milostiv. Pa tako, zašto? Zato što su definisali, na osnovu svog razuma definisali milost. Pa rekli, milost je slabost, to ne priliče Allahu. I onda zamislite čovjeka koji vjeruje Allaha koji nije milostiv. Po kome se onda klanja? Čemu se nada? Znači, to su i ibreti čudesa. Da pored najjasnije objavi Kur'ana i najjasnijeg govora o Allahu, sunneta Muhammeda sallallahu alaihi ljudi tako daleko zalutaju da su dalje otišli u zabludama naspram Allaha subhanahu od židova i kršćana koji ne imaju nikako knjige. Židovi i kršćani, braći kršćani, nemaju znači nikako knjige. Oni imaju prevod. O tako? Evanđelje, Biblija treba da bude originalna na hebrejskom jeziku. tako? Allah subhanahu ta'ala objavio kome? Musao i Isao selam, jedan i drugi su bili židovi. Te knjige danas nigdje nema na svijetu na hebrejskom jeziku originala, nego ima i grčki pre, prevod, starogrčki prevod. Kako taj umet koji čita neki prevod, izmijenjeni, izokrenuti, izbrisani, namješteni, mogu biti na boljoj uputi od onih koji čitaju Kur'an. Pa ovi koji čitaju prevod, jel tako, izmijenjene knjige, Bibliju čitaju, kažu gdje je Allah, svi znaju da je Allah na nebu, na nebesima, jel tako? I da upravlja svijetom iznad nebesa. I svi znaju da je, da je Allah milostiv, pa tako da je Bog milostiv, to znaju. A ovi neki pametnjakovići koji čitaju Kur'an, kažu da nije. Zato je važno da vam niko ne može ubaciti nikakvu šubu, smutnju, da vam pobrka poimanje i i čvrsto vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer ti kad čvrsto vjeruješ u Allaha, koji je Allah, koji je gospodar, koji je milostivi i samilosni, koji je jedan jedini, tako stvoritelj iznad arša, sve čuje i sve vidi. Tako kad vjeruješ u Allaha, to nije isto kao kad vjeruješ nekako drugačije, tako? Pa ne znaš gdje je Allah. To pa nije isto. Pa kad padneš na seždu i kažeš uzvišeni, subhana rabbijal a'la, uzvišen je moj najuzvišeniji gospodar. On je visoko iznad svega, da ne, znaš, ne možeš da, pomisliš kako je to visoko iznad svega, kad nije iznad arša. O tako? Znači ne, nego onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala o sebi objavio. Ono ime do kojeg smo Eh, došli prošli put jeste El Qayyum. El Qayyum. Allah subhanahu wa ta'ala jedno od njegovih najljepših imena jeste El Qayyum. Ovo ime Allah subhanahu wa ta'ala spominje u Koranu u tri ajeta. Zajedno sa imenom koje smo prošli put spominjali, to je El Hayy, živi. Zajedno. Je tako? Na tri mjesta zajedno. فكاج الله لا إله إلا هو الحي القيوم وآية الكرسي كي نايز وشني آية القرآن كي الله بيعلي يوم نايز وشني آية الله سبحانه وتعالى كاج دا يون الحي جيوي savršeno živi i to su prošli put objasnili. Šta to znači kad je Allah, kad se kaže za Allah subhanahu wa ta'ala da je živi i on je el qayyum vi ćete u nekim prijevodima vidjeti vidjet vječni, jel tako, ili onaj koji sam o sebi obstoji, a mi ćemo detaljno govoriti večeras za u pomoć Pa onda na početku sure Alo Imran, vidi kako je Allah ovo ovu u kurci, ovaj ajet, učinio najizvišenijim ajetom. Zašto? Zato što govori o Allah s.w.t. i o njegovom svojstvu. Pa vidite, ovaj najuzvišeniji ajet koji govori o Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovim svojstvima i ajeti koji direktno govore o Allahu subhanahu wa ta'ala ispadoše po džeki i drugima šta? Anakdote, poslovice ili zagonetke. Jer se ne smije u njih direktno tako vjerovati kako su objavljeni. I onda kažu oni bukvalno uzimaju. Al tako? oni bukval, oni su bukvalisti. Znači mi ne smijemo vjerovati u Kur'an onako kako je doslovno objavljen. Nego moramo u njega vjerovati onako kako nam džeko to objasni. Ako vjerujemo u Kur'an kako je objavljen, kako doslovno piše u Kur'anu, iziđu smo iz nismo više muslimani. Muslimani smo tek kad povjerujemo džeki i njegovoj kompaniji, znači u njihovo objašnjenje. Jeste mi razumili? Svatat, ovo sad namjerno govorim, jel tako, ali to nije počelo od džeke, nego odavno, jel tako, po mezhebima, ešarijski mezheb i taj maturidijski mezheb koji se zagovara ovdje zvanično, je počelo od njih. Znači, šta tu, vidite, Allah subhanahu objavio Kur'an da bude uputa čitavom čovječanstvu, svim ljudima, i Arapima i Narapima, i Kinezima i Japancima, svim Eskimima, objavio knjigu po ovim sektašima, po ovim sektama, u tu knjigu se ne smije vjerovati doslovno onako kako piše. Nego moramo čekat njihova objašnjenja i vjerovati u Kur'an onako kako oni tumače. Svatate? Pa to samo po sebi zabavno. Ko su oni? Poslanici? Šta su oni? Tumači zvanični od Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah njih da da protumači. Ili šta? Svatate. Znači, ispada smo mi nevjernici zato što ne vjerujemo njima i u njihovo krivo tumačenje. A vjerujemo onako kako je Allah objavio. Pa kaže, i ovi ajeti gdje, se govori o Allah subhanahu wa ta'ala su najizvišeniji ajeti. Ovi najizvišeniji ajati po ovim sektašima su ajeti u koje ne smiješ ti da vjeruješ i ne smiješ da ih razumijevaš onaki kakvi oni jesu. Svatat? Zato šehol sam Ibn Taymi smije se ovima i ruga im se i kaže, ali tako, kad su e, oni, znači sljedbenici tog vezljava o kojem govori Džeko i njemu slični, oni su šehol Islama Ibn Taymi rahmanullah ta'ala, tekfirili, jel tako, strpali su ga u zatvor, bio je islamski vladar. 17 godina zatvora je od svog života proveo pa tako u tminama i tamnicama i umru u zatvor, sebebom tih učenjaka takvih. Pa tako, koji su tako zabranjivali. Kaže, ti ne smiješ o Allahu govoriti pred i onda mu pisali pismo, ovdje da vam ovo ispričam, pisali mu pismo u zatvor. Posredovat ćemo kod vladara da te pusti iz zatvora, ali da pred svijetom ne čitaš ajete koji govore o Allahu. Kaže, vi niste normalni. Ne smijem pred svijetom čitat Fatihu. Kako će pred vrtu na vazu, kaže. <laughs> pa u Fatihi se govori o Allahu. Ne smijem svijetu proučiti kulhu Allahu ehad. Allahu samed. Ne smije to proučiti pred svijetom. Ne smije proučiti ajet u kursi, najizvišeniji ajet, ni najizvišeniju suru, Fatihu ne smije proučiti. I onda im odgovara, jel tako, na njihove zavode. Razumijete? E to je najizrečeniji ajeti koji govore su oni ajeti koji govore Allah subhanahu Oni su najjasniji ajeti. Šta je najveća zadaća Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve Da objasni ko je Allah. Je tako? I šta je Allahovo pravo? To je najveća zadaća. Ispade po ovim sektašima kojima se pripisuje džeko, je tako? da ovi najuzviše i najveća zadaća i prvi zadatak Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Allahov poslanik nije odradio. I ako mi vjerujemo onako kako je nam je on prenio, iziđe smo iz vjeri. Trebamo, čekamo njih, tako da se on pojavi, pa da to oni nama rastumače, ali tako, izokrinu značenja, da kažu nije iz teva, nego iz tevula, da dodaju još jedan harf, da tako da izokrenu i onda da budemo musliman. Svata, krupna znači krupna podvala i krupna, krupno skretanje. Krupna zabluda. E sad ću vam nešto drugo ispričati. Nije tema ovog značenja ovog imena, ali hoću da vam ispričam uz Allahovu pomoć da znate da je Amerika, znači Američki kongres su analizirali stanje u islamskom svijetu i oni su definisali, jel tako, među muslimanima svoje neprijatelje, jel tako? Pa su rekli, imaju ovi koji nam nisu samo vojni neprijatelji, nego ideološki su nam neprijatelji. I kaže, mi moramo sa njima voditi ideološku borbu i moramo ih ideološki poraziti. I onda su oni vijećali kako to da odrade. Kaže, suprostavit ćemo ovima koji su na pravom putu, jel tako, ehlu sunne vol kako ih zovu selefijama, njima ćemo suprostaviti novotare. A tako? Koji će i pred narodom i pred svijetom, pred masama, govoriti da su oni u zabludi. I blatiti ih. I rušiti njihov ugled pa I kad ih tako ideološki oborimo u očima samih muslimana, onda ćemo lako sa njima voja završiti. tako? Radi se dakle o ideološkoj borbi. Ta ideološka borba prenijela se i na ovu emisiju, a vi znate da isto imena emisija postoji u Americi, na jednoj od američkih televizija. Isto se zove emisija 60 minuta. I istu metodu ta emisija i ovdje šta sprovodi. Prema tome da znate da je ovo američka, američka misija. Da znate da su ovo američki ljudi i američki plaćenici. I da znate da ovo što, što se govori kao da je to državna televizija i tako dalje, federacija i tako dalje, od toga da su ti ljudi prodali ovu državu i ovaj narod. I da direktno radi za američki interes da tu nema interesa ovog naroda ni ove države. Allah molim da nas uputi u Pa, dakle, ovo drugo mjesto gdje se spominje El Qayyum jeste ovo bi što sam e, počeo da govorim, znači moglo bi se dugo govoriti strane, da onaj, nam ne prođe vrijeme, ali i tu im je znači i tu su se zaplave, tako? i tu i ne znam kako. To ih je navelo da, kao što nikad do sad nisu radili, direktno na televiziji, tako, ipak citiraju Kur'an. Tako. I kad su pustili ono Kur'an, odmah sam znao da su poraženi, jel tako? Da, da, da. Nek se čuje Allahova riječ i Allahov govor. Na drugom mjestu gdje se spominje al Qayyum sa al Hayy, znači Allahovo ime al Qayyum, vječni sa ovim imenom El Hayy živi jeste početak sure Al Imran. Alif la mim Allahu la ilaha illa hu al hayyul qayyum. On je Allah, nema drugog Boga osim njega i on je živi i vječni. El qayyum. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa kad khaba man hamala dhulma, I pokorila su se sva lica živom i vječnom. Ovo je situacija gdje Allah subhanahu wa ta'ala u suri Taha opisuje sudnji dan. Proživljenje. Jel tako? Kad ljudi budu podignuti i satirani, jel tako, iskupljeni za suđenje, jel tako? Pa kad se ništa ne bude čulo, jel tako? Ništa, svi umuknu. I kad se svi Allah odazovu i kad sva lica šta se budu pokorila kome živom, živom i vječnom. Tako opisuje sudnji dan i onda će, kaže Allah subhanahu propasti oni koji su nosili volom, koji su činili volom, u prevodu ćete vidjeti čak ovdje da, se riječ o volom koji su činili nepravdu prevodi kao širk. I tad će propast oni koji su nekog drugog Allahu ravnim smatrali u bilo u bilo, u bilo čemu. To, je, to su ta tri ajeta gdje dolazi zajedno ime El Haj, odmah iza njega El El Nije došlo u Koranu nigdje ovo ime El Qajjum samo. Međutim, došlo je da Allah subhanahu wa ta'ala osobi govori da je on qaimun, onaj koji bdije. Efemen qaimun kulli bima Zar je isti onaj koji bdije nad svakim ko nešto zaradi kao onaj koji to ne može učiniti? Zar je isti onaj koji bdije nad svakim dok nešto čini? Dok bilo šta čini? Kao onaj koji to ne može učiniti. Zar je isti? Pa Allah tada ovdje negira šta? da ima iko sličan da tako Allah subhanahu wa ta'ala i da niko ne može kao on nad svakim u svakom trenutku gdje bdjeti i svakoga u svakom trenutku nadgledati. Pa kaže ovdje to bdijenje nad svakim je u stvari proizilazi, nužno proizilazi iz njegovog imena El onaj koji sam o sebi, opstoji a sve drugo obstoji na osnovu, nje, na osnovu njega. U sunetu Allahov poslanika sallallahu alejhi ve spomenuto je ime Al-Qayyum u dovama, jel tako? Već smo spominjali prošli put kad je Resul sallallahu alejhi ve sellem ja haju ja Qayyum bi rahmetike estaghiith. O živi, o ti koji sam o sebi obstojiš i o kome sve drugo obstoji, Tvojom milošću tražim od tebe spas i pomoć. Od tebe tražim spas i pomoć. Isto tako došlo je u drugoj doji gdje Allah, gdje Allah poslanik sallallahu kad dusto noću da klanja noćni namaz da bi na početku tog namaza govorio Allahumma leke alhamdu antel qayyumu semavati wal ardi tako dalje. O gospodaru, tebi zahvala, ti si qayyum, ti održavaš nebesa i zemlju. Ti si qayyum, ti održavaš, o tebi opstoje i nebesa i, zemlja. U, u arapskom jeziku šta znači kajum? U arapskom jeziku e, kajum znači čuvanje, bdijenje i održavanje nečega. Od toga je Allah Tala rekao za muškarce da su ar-riđalu ala nisa. Pa, pazite u riječ od toga je kajun. Muškarci su kavamun nad ženama. Što ovdje znači? Bdiju, motre, upravljaju, čuvaju ih, popravljaju ih, sve to znači. A u jednostavnom prevodu, kad bi prevodili ovaj ajet, rekli bi šta? Muškarci imaju vlast nad, nad ženama. Mnoge ove pod navodnim znacima savremene žene, pa tako nikad nisu čule za ovaj kuranski ajet i kad čuju za ovaj ajet, mnogo se mnogo razočaraju, jel tako? Jer su čitavo vrijeme prije toga naučile da su ravnopravne sa muškarcima. Koji ih je tome naučio? Iblis i njegove vojska, jel tako, i njegovi potomci, oni su i naučili, jel tako, da je žena ravnopravna sa muškarcima. Allah da kaže da je الرجال كوامون da su muškarci nad ženama je tako zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala isto tako u drugom kuranskom ajetu gdje govori o židovima je tako da ima oni ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه, آه، إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك وإن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما Kaže, ima od ehlu kitabi od židova, kad bi mu ti dao tovare blaga, on bi ti to vratio. A ima drugi, kad bi mu dao samo dinar, neće ti ga vratiti, osim da ga stalno pratiš nad njim diješ. Pa ovdje ka ima, tako? Od toga je el kajum, tako? Ovdje znači osim da budeš uz njega stalno, da ga pratiš, da ga čuvaš, da ti negdje ne šmugne, tako da ti ne pobjegne. Ko što se nažalost dešava često među našom braćom, tako da nekom nekad nešto pozajmiš i onda ne možeš više da ga vidiš. O tako? Ne možeš ga više nigdje da sretneš. Pogotovo kad dođe vrijeme, o tako, vraćanja duga, onda on se negdje izgubi. Pa šta znači ovo El Kajum u pravu Allaha subhanahu wa ta'ala? Kaže Ibn Qajim rahmahullahu ta'ala govorio je o značenju ovog imena u, na više mjesta u svojim knjigama, pa kaže na jednom mjestu, kaže El Qayyum znači to je onaj koji sam o sebi opstoji. I on nema potrebe da bi postojao Allah i da bi opstajao Allah, nema potrebe ni Nema potrebe ni A sve drugo što postoji ne može postojati bez njega. Obstoji o ovisno o njemu. Sve drugo u postojanju ovisi u svom postojanju o kome? O Allahu subhanahu i Allah ga održava u njegovom postojanju direktno. Razumijete vas? A Allah je neovisan. Njemu ništa nije potrebno da bi on, po, da bi on postojao. Na drugom mjestu kaže Ibn Kajim također, onaj ko sam o sebi opstoji, on je savršen i potpun za razliku od onoga koji u svom postojanju ovisi o nekom drugu drugom. Ko je savršen? Onaj ko nema potrebe ni za čim u svom postojanju. A onaj koji ima potrebu u svom postojanju za nekim drugim, on je šta? Nedostatan i manjkav, tako? Onaj ko sam o sebi obstoji, on je potpuno neovisan. Zato je drugo Allahovo ime šta? Al-Ghani. Apsolutno neovisno. Mi to prevodimo bogat. Vidiš kako smo uzeli to riječ, tako? Kad je neko bogat, mi odmah to, mislim ima dosta imetka, u stvari njegovog imetak šta učinio, ne? Neovisnim. Ali ima li neko danas na svijetu da je bogat, a da je neovisan? Sve što je bogatiji, sve više je o, ovisan, jel tako? Jer čak ni to svoje bogatstvo, ni taj svoj imetak ne može sam da Jel tako? Ni održava, ni čuva, ni... Jel tako? Pa više imetka, samo više brige i više ovisnosti o drugim ljudima. Tako sve veća zarobljenost to stvari. Pretvara se naravno kod onih koji dozvoli da ih taj metak zarobi. Pa kaže onaj koji je neovisan, ali tako? On sam o sebi obstoji. I to je od nužnih svojstava njegovog bića. To mora biti tako. To se mora shvatiti tako da je Allah šta? Allah subhanahu wa ta'ala sam o sebi opstoji i da nema potrebe ni za kim. I to je suština njegovog kajumijeta, odnosno ovog ime, imena El Kajum. I on je El Hayul Kajum. El Kajum, on sam o sebi opstoji, a sve drugo u njegovom postojanju održa, održava. Njemu ne treba niko da bi postojao. A ništa drugo ne može postojati dok ga on ne bude podržavao u njegovom postojanju i održavao. I održavao. Dakle, to kad prevedeš malo šire shvatajući, ti u svom postojanju, u svom životu, svake sekunde svog života i svog postojanja ti ovisiš o kome? O onome ko te stvori. O onome ko te stvori. Samo jednog trenutka, kad bi Allah subhanahu wa ta'ala, je tako, prestao da te održava u životu, šta bi s tobom bilo? Ne bi te više bilo, je tako? Gotovo, tvoj život bi bio završen. Tebe kao pojedinca, ali i ovu planetu kompletnu, Samo jednog djelića, jednog trenutka, znači, da Allah subhanahu ne održava ovu zemlju, ovu planetu i ovo sunce, ovaj mjesec u njegovom postojanju. Samo jednog trenutka da ga prepusti da ne bi nad njim. Gotovo. Svi smo završili, tako? Odvara svi završili karijeru. Niko više ne bi ništa pamtio na ovoj planeti. Dakle, potrebno mnogo. Mali detalj, trenutak. Vidjeli ste kad se jedna, kad se malo more pomjeri, jel tako? Šta se dešava? Samo malo kad se okean uzburka, šta se dešava? Otako, mislite koliko bi se okeani uzburkali kad bi zemlja počela nepravilno da se kreće? Jel tako? Da odjednom brže se počne okretati, da uspori ili da... Da, havla i dalje. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala sve održava, a on u svom postojanju je sasvim sa ništa mu nije potrebno. Na trećem mjestu kaže Kajum obuhvata potpunu savršenost. Potpunu savršenost i potpunu moć. I zaista onaj ko sam o sebi obstoji šta? Potpuno je savršen. I potpuno moćan i svemoćan. Evo tako? Potpuno svemoćan. Jer on ni u kakvom smislu, ni u kom pogledu nema potrebe ni za čin. Čak i ovo kad mi kažemo Allah se iznad Arša uzdigao, to ne znači da Allah ima potrebu za Aršom. Da bi na njemu bio. Razumijete, vraći? Ne, nego to je tako Allah odredio da bude iznad svega, da bude gornji. I tako on hoće, i tako ga mudro zahtjeva. Tako dalje. Ovo je znači njegova potpuna savršenost, potpuna neovisnost i upućuje na njegovu potpunu moć i potpunu njegovu snagu, potpunu moć, potpunu uzvišenost i i savršenost. Kaže šeheh Sa'di, rahmahullahu ta'ala, u ova dva imena. El Haj obuhvata sva svojstva savršenosti njegovog bića. A El Qayyum obuhvata savršenost njegovih dje, Pa sjećate se, prošli put govorili smo El Haj, čitavo vrijeme smo govorili o njegovom biću. O savršenosti života njegovog bića, Allaha subhanahu wa ta'ala. A kad govorimo El Qayyum, onda govorimo o savršenosti njegove moći i njegovog održavanja i stvar, stvaranja i održavanja onoga što je stvorio. Je tako? Pa onda, to navodi našto na ovo što je rekao Šeji Sadi Rahimahullah Ta'ala, kaže El Haj upućuje na savršenstvo njegovog bića i obuhvata sva svojstva savršenstva njegovog bića, sva savršena svojstva njegovog bića, I, a El sva svojstva savršenosti njegovog djelo, djela i djelovanja njegovog stvara. I tako dalje, znači na mnogim drugim mjestima. E, ovo je nešto što je potrebno da se shvati tako El Elkajum. Rekli smo da se prevodi pored toga značenje El Je onaj koji sam o sebi opstoji, a sve drugo ono održava. Kaže šeikul Islam ibn još jedno značenje, da El Kajum znači šta? Onaj koji je vječni, El Baqi, koji nikad neće nestati. Otkud ovo šeikul Islam ibn Tejmije? Mi to braće teško bi povezali, jel tako, ali Allah subhanahu daje od svojih robova kome hoće od svojih blagodati. Pogledaj kako je oštro u novu. Kaže, ako Allah dala kao što jest, jel tako, samo sebi opstoji Ni o čem ne ovisi. Ništa mu nije potrebno. Je tako? U svom postojanju ni o čem ne ovisi. To automatski znači šta? Da nikad neće ne nestati. Jer onaj ko u svom postojanju ni o čem ne ovisi, apsolutno neovisan, ništa mu ne treba, tako, ništa mu nije potrebno da bi postojao, i on u svom postojanju ni o čem ne ovisi, to automatski znači da nikad neće ne nestati. Jer onaj koji je, znači sam o sebi opstoji, Sam o sebi opstoji. Ti opstojiš, ovisan si o, o svemu. Šta god se spomene ti bez toga ne možeš. Zrak ne možeš bez zraka. Voda ne možeš bez vode temperatura, sunce, ne možeš bez sunca. O tako? Vitamin B ne možeš bez njega. C također. Šta god spomenješ, ne možeš bez toga. O tako? E, zato što si ti o svemu ovisan, tako, ti brzo provodiš. Brzo te nestane. Ona je kome ništa od toga ne treba. Koji sam o sebi obstoji. Ona automatski šta? To znači da nikad neće nestati. Nema te situacije, nema ničega što će njemu zatrebati, trebamo, on nema. Neovisno. Svatate Znači nikad neće nestati. Pa Allah subhanahu ta'ala nikad neće nestati. I šta još, ako sam, kao što sam o sebi opstoji, automatski znači da nikad neće on, Allah subhanahu ta'ala, osjetiti neki nedostatak ili se umanjiti njegova savršenost. Nakon što je savršen, neće se desiti neki nedostatak kod njega. Ali tako? Zašto kod nas nastaju određeni nedostaci? Zato što ovisimo o drugim stvarima, tako? I zato što se naš organizam troši u tim svojim potrebama. Al tako? Allah sama tela neovisan. Znači uvijek će postojati, nikad neće nestati. Jel tako? I šta još? Nikad se njemu neće desiti. tako? Da postane nesavršen nakon što je savršen. Da mu se desi neki nedostatak. Jel tako? Kao što se nama dešavaju nedostaci, da gubimo snagu, starijem, jel tako? Pa ne? Allah snaga samo sebi obstoji i njemu se to ne dešava, jel tako? Pa on će uvijek postojati, pa tako i od je postojao i uvijek će biti savršen i nikad se nikakav nedostatak njemu neće desiti. Nikad se nikakva promjena kod Allaha subhanahu tala neće desiti. Kao što se dešavaju promjene kod njegovih stvorenja, kod ljudi i džina, tako. Kakve se promjene dešavaju? Bude slab pa jačaš. tako? kod Allaha subhanahu ta'ala se takve promjene dešavaju. Ne znaš pa naučiš, kod Allaha subhanahu ta'ala takve promjene se ne dešavaju. Pa onda kod ojačaš i osnažiš, tamo se, jel tako, poneseš svojom snagom, istom, jel tako, neki nevidljivi virus te obori na krevet, jel tako? I onda ne znaš ni šta je te strefila, ne možeš da makneš. Allahova moć. Ne znaš ni odakle ti je to došlo da je neki grmanj pa da ga središ, ne osjećaš, ali tako. Uopšte nisi ni primijetio kako se to desilo, tako. Takve stvari se ne dešavaju. Allah subhanahu ta'ala je samo sebi obstoji. Vidite šta sve znači to da je on el kajum. To automatski znači da je vječan, to automatski znači da nema nikakvih kod njega promjena, se nikakav nedostatak njemu neće desiti i nikakav je tako nikakav nedostatak, ništa kod njega neće tako se promijeniti. Uvijek je on savršen, bio i uvijek je savršen i ostaće uvijek savršen. Nikad se neće narušiti to njegovo savršenstvo. Zato, kaže šeheh Osman zato od, od njegovog kajumijeta, zato Allah subhanahu tela ta'ala u odnosno u u kursi kaže Huval hayyul šta poslije toga kaže? La ta'huduhu wala Ne obuzima ga ni drijemež, ni san. Zašto ovdje odmah govori ne obuzima ga ni drijemež, ni san? Zato što on sam u sebi obstoji. Savršenstvo njegovog obstojanja i održavanja svega zahtjeva, jel tako, podrazumijeva da on nikad ne drijema i nikad ga ne obuzima san da on uvijek i konstantno nad svim bdi. Zašto? Zato što je stan sam nedostatak. Jel tako? Automatski smanjenje znanja, smanjenje čega? Vida, sluha, osjećaja, jel tako? Čovjeka zaspi, čuje, ni vidi, ni zna. <clears throat> Zamislite, znači gospodar svi svjetova na prilici njemu. Da ista zaboravi, da ista smetne, tako, da naspram bilo čega u bilo kojem trenutku bude u gafletu, da bilo šta u za trenutak zanemari, pa da ne zna šta se sa tim dešava, ne. Pogledajte kako ovo, ovo ime Al-Qayyum obuhvata sva svojstva savršenstva u njegovom bdijenju i njegovom postojanju, ali i održavanju svega. Ali i održavanju svega. Pa kaže, zato je od njegovog kajumijeta da ga nikad ne obuzima ni drijemežni san. A tako, kako mi kad dođemo na pa se umorimo, tako, pa gornji kapci kad otežaju, tako, a, i kad malo ono, prođete nekoliko rečenica, nisi čuo od dersa, ne možeš da povežeš, onda poslije šta bi. E, to je nedostatak. To se dešava ljudima, Allahovim stvorenjima, ali Allah subhanahu wa ta'ala, on je čist od toga zato što bi to bilo suprotno njegovom kajomijetu, njegovoj savršenosti. Bilo bi suprotno, tako? Zato što je u tom snu i tom drijemežu nedostatak smanjivanja, savršenstva njegovog znanja, njegove moći, njegovog vida i tako dalje, njegovog sluha, njegove moći, tako sve se, kod onoga kod rijema isparava, sve se smanji, jel tako? I njegov život, to je, znači nije ni, automatski nije savršen život onoga ko spava. To ide na ustrb savršenosti života. I tako dalje, tako dalje. Ovo je značenje El Qayyum, pogled Allah E, zašto mi vjerujemo u Allaha subhanahu wa ta'ala da je on El Qayyum zato što nas je on Allah podučio da je on Allahu la ilaha illa huve El Hayyul Qayyum i mi tako vjerujemo Allaha pa makar nekima bilo krivno, tako makar se ljutili neki na nas zbog tebe, zato što je Allah subhanahu wa ta'ala tako naredio i tako objavio da u njega vjerujemo kad u njega tako vjerujemo šta to proizilazi i šta proizilazi iz toga da ti, kakav osjećaš imaš prema onome za koga čvrsto vjeruješ da uvijek svakog trena nad tobom bdije. I da te svakog trenutka održava u životu. I da te svakog trenutka opasipa brojnim, brojnim blagodatom. Održava tvoj život i bolje znaš šta je sa tvojim životom od tebe ti mnogih stvari koje su ključne za tvoj život, zapravo uopšte nisi svjestan, ne znaš za njih. Čuo si iz biologije i medicine, a inače ne bi bio svjestan toga, ne, osjećaš ništa za to. O tako? Mnogi od nas, o tako, dok jedu nisu svjesni da Allah tom hranom održava njegovo tijelo i njegov život. A njegova briga da on voli onako ukusnu hranu, dobro pojest i njegova briga malo da sebi priušti užitak. A u stvari Allah smano tajala se pobrinuo i stvorio kod njega taj užitak, taj, tako, tu slast. Jer da nije te slasti ne bi jeo pa bi umro, ne bi znao miskin da mora jest. To je znanje čovjeka, tako? O sebi. I šta je njegova briga da se nasladi? A šta se dešava poslije sa tom ranom u njegovom organizmu? kud to, šta to biva poslije, ti niti te briga, niti pojma imaš o tome. Čak šta više, poslije toga legneš i spavaš. Znači, ne skiraš se sad dalje da to razlažeš, da, da tako, da otkloniš iz te hrane otrove, ono što će ti naškoditi, da, znači, kad to bija tvoja obaveza, ti ništa drugo u životu ne bi mogu raditi, samo bi se ti bavio. A pa Allah subhanahu ta'ala ti dao, stvorio ti hranu, stvorio ti slast, pa osjetiš slast u toj hrani, pa se fino nahraniš i onda legneš, spavaš, a on nad tobom gdje je tako da ta hrana stigne do svake tvoje ćelije? On ne spava, on bdije. Tako, on se brine da tvoje srce tako, i dalje radi, tako. Da tvoje tijelo ne održava život. Ko? On Allah. Kad tako vjeruješ u Allaha, kakav, šta ćeš biti ti? Osim iskreni, zahvalni, Allahov rob. Šta, šta možeš drugo osjetiti prema Allahu subhanahu wa osim ljubav? Osim stil, jel tako? Koliko je Allah Svana wa tako te obasuo, koliko ti je dao, koliko ti je dao, stalno daje. I vjernike i nevjernike. La havla vola I nevjernicima da da uživaju i u hrani, ali tako, i u odnosu sa ženama, da uživaju, da tako osjetije slast. I njima da, I njih održava u životu. Pa kad je njegova taka pažnja prema nevjernicima, kakva je onda njegova pažnja i briga i kako on bdije nad onim koji Allaha vole koji su iskreni prema Allahu, koji Allahu i badet čine, koji Allaha vole više iznad svega. Kako onda njima bije, kako njih, pa tako, pazi i održava. Kak, kakvom su oni pažnjom Allaha subhanahu ta'ala. Kad Allah subhanahu ta'ala sve i onako održava, tako? Drugo, vjerujući u Allaha subhanahu koji je savršeno sam o sebi opstoji, istoga, jel tako, vidimo da, da se I svega ovoga, jel tako, savršenog njegovog opstojanja i održavanja svega i našeg života, neminovno da se srca vežu za Allaha subhanahu wa ta'ala, da se njemu nadaju, da se njemu vraćaju, da ta čvrsta veza sa Allahom subhanahu wa ta'ala slabi ovu vezu na sprem ljudi. Da čovjek onda šta pogleda od Allaha, ne pogleda od ljudi. Da je vezan za Allaha, njemu se vraća. svojim nadanjima, u osloncu na Allaha, u ljubavi i tako dalje. Ovdje otkrivamo, znači, zašto je Resul Salah Ali Selem kad je tražio pomoć istibata, je tako? Činio upravo ovim imenom, ja haju, ja hajum. O tako? Zato što je on, Allah, neovisan, sam o sebi opstoji, sve drugo on održava. Birahmetike je stalit, tvojom milošću tražim spas, tako? Od čega? Od ovoga što ti sve održavaš. Sve je pod tvojom kontrolom. Sve opstoji od tebe. Je tako? Onaj koji je svemoćan, Naravno, insan kada oko prsta vjeruje Allah subhanahu ta'ala, za njega će se vizati i od Allaha tražiti. Neće tražiti od ljudi. Zašto? Allah subhanahu ta'ala voli da se od njega traži. A ljudi ne voli kad od njih tražiš. I mi opet, jel, tražimo od ljudi. Od Allaha treba tražiti. Tako nas upuće i tako nas podučava Allah subhanahu wa ta'ala, da vjerujemo da je on El Qayyum, se na njega da on sve održava, da će on, on sve upravlja i on je svemoćan i on sve Zato je ovo ime El Hayyul Qayyum ovako u sklopu kako je došlo zajedno El Hayyul Qayyum po nekim učenjacima u najuzvišenije ime kojim kad se Allah dozove on se odazove. Kad se od njega traži, on dadne. Kad se ovim imenom Allah pita, on usliša ono što se od njega u tom pitanju traži. Pa je često ovo spominjanje u dolama Rasula sallallahu alaihi sallam. Između ostalog, od Enesa radijallahu an, u sahihu od Ibn Hibana spominje se da je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam شو kako čovjek dovi Allahum ine es'aluke bi anna leke alhamdu la ilaha illa anta المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم kad je rekao ja haju ja kajum, onda je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam rekao lekad da'a bismihil azam alladhi idha du'ije bihi ajaba wa idha su'ila bihi a'ta kaže dozvao je Allaha njegovim imenom njegovim najuzvišenijim imenom kojim kad ga neko time, tim imenom pozove, on se odazove i kad neko od njega tim imenom traži, on mu dadne. On mu dadne. Ovo dobro, braće, naučite. Ja hajju, ja hajju. Šta god ti treba, od Allaha traži. I reci ja hajju, ja hajju. Ja sam miskin, tako nemoćan tvoj rob. Ti, gospodaru, tako ovim imenom ga dozovi, Allah subhanahu wa ta'ala će se odazvati. Allah subhanahu wa ta'ala će se odazvati. Kad ti ispuniš šartove dove, Allah subhanahu wa ta'ala se odaziva. Dovite. Koristite ovo. Ovaj namaz se zove dova. U ovom namazu puno dovite. Obraćajte se Allah subhanahu wa ta'ala. Vežite se za Allah subhanahu wa ta'ala. Dovite što god vam treba, dovite. Tražite od Allaha. Allah voli da, da mu se obraćate. Allah voli da ga molite. Allah će vam se odazvati. A vama će biti snaga, postica, ohrabrenje, kad vam Allah usliša neko od vaših dola. I kad tačno vidiš da ti Allah čuo tvoje šapate. Ustaneš u zadnjoj trećini noć, šapćeš, niko ne čuje. Za kratko vrijeme Allah ti usliša dola. Tako? Onda vidiš svemoć Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovo savršenstvo. I da on sve zna. I zna tvoje želje i tvoje rade. Dobro te obraćati sa Allaha subhanahu wa ta'ala. Između ostalog i ovim imenima. I ovim imenima. Od Rasula sallallahu alaihi sallam. Najčešće se obraćao šta? Allahumme. O Allahumme. Ja ilahi. Ja Rab. O gospodaru moj. Ja Rahman, Ja Rahim. O tako? Zavisno šta traži? Ja Hayyu, Ja Qayyum. Svjedoči da je Allah jedan, da se samo njemu obraćaš. I to će te učiniti neovisnim i bogatim, zadovoljnim, sretnim. To je ibadet. Najizvišeniji ibadet. Ako ti Allah ne da ono što tražiš, ti si ubijeđen šta? Da se traži nešto što nije dobro i da će ti Allah to zamijeniti onim što je bolje za tebe. Ako ti ne da ni nešto drugo što si ti očekivao bolje za tebe na dunjalku, onda te na ahiretu čeka šta? Nagrada za tvoj ibadet. Za tvoj ibadet. Ibn Kajim je u svom svojoj poznatoj nonini objasnio u stihovima značenje ovih imena Al-Hayyul Qayyum. Ja to neću čitati i prevoditi zato što jednostavno onaj, smatram da ću oskrnaviti ove lijepe stihove pa ima dok ja to prevedem i pročitam, to će se izgubiti ljepota toga, nego ćemo spomenuti još jednu stvar da onaj ko shvati da ima gospodara koji non stop nad njim bije, zavolit će ga, nema sumnje, ali tako? Zavolit će ga, na njega će se osloniti, njemu će se nadat, ali će ga se i boriti bojat. Kad god posegneš, jel tako, pogledom za nekim haramom, šta? Ti se sjetiš da imaš gospodara koji nad svim bdije. Ja'lamu inatel a'lam. I on je najskrivenije pogledom on zna. I onda šta? Ništa ti ne prostaje osim da kažeš Allah. A? Se okreneš. Se obuzdaš. Nemaš kud, iznad tebe gospodar koji non stop na tomu bi. I naravno, iz tog straha proizilazi, kao iz ove ljubavi i nade, proizilazi sve ukupno, odanost i pokornost Allah subhanahu koja se ne mjeri ni sa čim. se i ljubav prema Allah subhanahu i strah od Allahu subhanahu koja se ne može porediti i mjeriti ni ni sa čim. E oni koji ne vjeruju u Allaha kako treba, kako će biti muslimani kako treba, kad će sva ova značenja biti odsutna iz njihovih srca. Jer ne vjeruju u njegova imena kako treba, niti u njegova svojstva, kako Allah objasni. I normalno da neće u Allaha vjerovati kako treba i normalno je onda da njihov život će biti daleko od onoga što je Allah subhanahu propisao To je o Allahovom subhanahu wa ta'ala imenu al Qayyum. Imate, braći, kakvih vi dodataka, pitanja,